15.05 կանչ է եղել շտապ օգնություն եւ Շուշի հատվածից ճանապարից ունեցել ենք 3 վիրավորիչ։ Երկուսի վիճակը գնահատվում է միջին ցանրության, մեկ հոգու վիճակը գնահատվում է ցանր, որ այս պայն գտնվում է հաջող կատարված վիրահատությունից հետո անոթվել էր բավական վնասվել էր բավականին մեծ անոթ հա եւ այս պահին գտնվում է ռեանիմացիայում, վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Երեքն էլ հրազենային վիրավորում են ստացել, մեկը կրսկավանդակի շրջանում հրազենային վիրավորում, մեկը բասկի շրջանում եւ վզի շրջանում եւ որոնք գտնվում են միջին ծանրության վիճակում, իսկ ծանր վիճակում գտնվողը հենց վզի շրջանում է արտերիա ֆացիալիսն է վնասվել բայց մեր բժիշկները բարեհաջող վերջացրել են վերահսկողությունը